Mia gepatroi instruis min muldi argila in dioin. Me strategis fari tion, kai ili diris che mi talentas pritio. Mi faris multega in dioin por in naibaroi kai familianoi. Ciui ricevis ilin, tiui donis al ili diversain nomoin, sed facte, ciui tiui dioi similis mian patron, char mia patro estis samtempe boncora cae tre forta. Mi supposas che ciu volas la protecton de iu boncora dio, ciu estu samtempe ege forta, Tu ne? Bonege! Sur nia insulo estas ateliero de artezai keramikajoi, cae mi supposas che vi povus laboritie. Ah! mi tiom shatus tion, ravas min tiu ideo. Mi tuta nestias kion mi capabus fari sur la insulo. Dom mia tuta vivo mi volis realigi dauripovan povan pacon inter Egiptio cae Etiopio. Estu seriosa, ciu vi audis pri aina generalo ciu realigis tion, cion vi celis, cion signifas dauripova pova Ciu vi credas che se du regioi promesas unu alla alia vivi pace, tiu signifas che la conflicto est assolvita por ciam? Ciu vi seriose credas tion? Tiom longe ciom la homoi malamas unui la aliaen, tiom longe ciom iu generatio pensas vengi la suferoin de la antaua generatio, la malamo trapasas de la ge patroi alla ge filoi. Se vi volas pazzon, vi devas educi la infanoin desiri pazzon. Se tio malfacilegas, tio postulas clopodoin de multai generazioi. Yes, mi estis ridinde orgoila. Pazzon ne povas realigi generalo pere de milito, nur amo povas venci mal amon. Fin fine vi comenzas pensi pri realisme, fratetto anc vi opinias che por realigi pacon oni devas eduki infanoin desiri pacon. Se mi bone comprenas, via patrino edukis vin ambau giuste tiel, tu ne? Yes, nia patrino edukis nin vivi kiel du verai fratoi, kai ami ambau nia in popoloin. Si diradis, che la pleigrava homa realigo estas regisia instinctoin, cae vivi sen rancoro, cae sen vengemo. Havu coron tiam malpesan, ciel la plumo de la diina maat, tiel dira di Mi credas che el ciui dioi maat, la diuno de justezo, estas la plei amata de Panio. Tamen, calc foie estas malfacile facile distingi la limon intervengio cae justezza puno. Exemple, homo kiel la granda pastro ja meritus punon, porca neniam ripetigiu tiai fiai agoi kiel. Yes, giuste pritiu limo, oni devas educi infanoin eg de tre frua agio. Diru anc, kiel vivis via patrino antau ol la egiptanoi sclavigis shin? Si havis malfacilegan vivon en Etiopio. Oni edzinigis shin frue, mia patro batis sin cae forlasis sin. Li aligis al bando de aciuloi cui attacis cae rabis villagianoin. Li perdis sian vivon dum unu el tiai attacoi, Sed tio estas longa malgaia historio. Pagno neniam plu desiris et zinigi. Sed en Egiptio si adaptigis bone, cune? Ne estis facile en la comenzo, oni alportis sin per forte al fremda lando cun fremda moroi, fremda linguo. Multae Etiopia sclavoi al frontis grandega in suferoin cal mal justezoin. Sed panio estis mam nutranta sclavino, ege valora por la familio de Radames. Iom post iom, si successis aciri respecton cae fidon, poste ecz dankon cae admiron de la familio kai nian amon. Yes, amon. Radames, kai mi sucis amon cune cun la patrina lacto. Sed tio maloftege ocasas, milionoi da etai infanoi sucias malamon cae rancoron cune cun la patrina lacto. Ciam tiui infanoi crescas, malamon tiom profunde radicantan nenio povas venci, crom same profunda amo. Sed ie granda amo mal multae homoi capablas dum ie granda malamo capablas multegae. Nur nun mi comprenas, cion signifas por vi ambau via lacto fratezo. Yes, nia patrino est astiam speciala homo, che ii ec ne povas credi che veras tio cion mi racontas prisci. Si disradias circave amon cae pacon, sam ciel vi aida. Mi memoras pri uno el miei instruistoj en la militlernejo. Anca li estis ege speciala homo. Li ne instruis nin nur kiel lukti, li instruis nin anca kiel spiri tranquila cae ritme, kiel focusi nian atenton, kiel regi nian energion. Li assertis ke la plei gravae homoi luktoi estas tiui kontrau oniei propriei malfortoi. Li consilis al ni ne usi per forton, se gi ne estas besonata por sin defendo au defendo de nia lando. Liei lezionoi estis quelquoia companatai de dan cai himnoi dedicitai al ptah, la amond creinta dio. Ciam mi cestis liei ne mi sentis che mi amas la tutan universon. Sed foie li diris che la plei granda gloro pri quio ciu faraono devus sopiri estus eviti militoin, cae aliformi mal amicoin en amicoin. Pro tioi vortoi la instruisto estis morti gita. La lernei estro diris al ni che lia morto pruvas lian mal capablon efficesin defendi, cae tia homo mal ancau efice defendi la landon. Oni consilis alla lernantoi forgesi liain instruoin, cae ec ne plu paroli prili. Nur mal longe li estis nia instruisto. Versaine multa i miei collego iam forgesis lin. Ien kiui estas la verae homoi kiui strebas por pazzo en la mondo. Nia patrino, via instruisto, cae aliai, kiu educas la iunuloin por realigi eble iam veran pazzon. Tu vera pazzo povos okazi iam ain, ion vi credas che signifus vera pazzo. Mi credas che antau cio. gi signifus la pazzon, en la animo de ciui el ni, la coron tiom malpesan kiel plumo. Sed ancau la pacon, cium disradias ciu el ni, la coron brillantan kiel diamanto. An, mi volas farigi instruisto sur la insulo. Mi volas comenzi novan vivon, mia sentas min capabla educi la iunulo in defendi sin contra la atacoi de malamicai homoi, sed ancau contra internai malamicoi, kiel exemple mal diligentezo, timo, mal disciplinemo, mal focusita atento, manco de mem regado, se mi successus almeno iomete igi ilin ancau strebi contra malamo cae egoismo, tiam mia exentus che mi vere meritas vivi. Mi ne che vi conas tiom bone la malnovan egiptian tradizion, pri meditado cae mem rigado. Anca mi povus farigi via rernanto. Hotep gius admonis min pro miei maldiligentezo cae manco de mem rigado. Tu pro tio che vi ne scribas via in cantoin? Yes, sed mi promissis al li che mi ecfaros tion. Eble non vi canto ion por ni, an punto por curagigi nin, anc. Anca mi besonus pli da curagio. Canto do por curagigi anca vin mem. Bone, mi cantos. Eblas esperi, eblas esperi, che vera humam ne estingigia, ec ciam vivo daurum, Iam finicios, char pos la morto, nova viv esticia, sam kiel pos la nocto, matenicias. Eblas esperi, eblas esperi, che amo ne malbonet, morton, justezo ne prevencos, maliusteton justeton, ciu nia tempe, ciu viv estonta, char ne existas io ein mortonta. Heblas esperi, heblas esperi, che porci ciu homago, ie tauga tempo veno, tauga pago, char vero vencos, ne pre la mal veron, procioni ne perdu, la esperon. Eblas esperi, eblas esperi, eblas esperi. Ili racumas unu ilaliain, cae gratulas la cantiston. Dum la cantado, hote veniris nerimarcite cun charumo. Brave, Ank, brave! Ec, ni eliras alla taglumo. Ni, ni eliras. eliras. Vi ne predevas scribi tion ci canton. Ne forgesu cion vi promessis al mi. Mi ne forgesos. Ni bracumu uno la alian nun, char poste ni ne havos tempon. Venu cun ni sur la insulon, Hotep. Tie vi povas scribi cion cion vi neniam povis scribi citie. Nu, mi ne plu havas forton por tia aventuro je mia agio. Via vivo ne finigis, Hotep, vi ancora havas tempon, malcovri novain aferoin, verci libere. Sed mi estas utila ancao cetie. Mi provas helpi iuin, kiui besonas min. Mi decidis scribi miai memoroin cashe en la secreta ciambro. Cia mi estis iuna, Mi povus scribi a masson da stultajoi. Mi gioias che mi ne scribis ilin. Cion malio nullo scribas, tio estas la essenso de lia tuta vivo. Sen mi devas hasti, char mi ne scias, cion da tempo restas al mi. Mi volas scribi nur la plei grava in memoroin, in indas conservi. Mi donos ilin al vi, quiam vi revenos cetien. Se vine plu trovos min, vi ias cios, quie serci mia in memoro in Mi voras reveni baldau cae preni sur mian cipon alian secretan rulajon, cune cungia autoro. En la caso che vi ne volos translogigi cenin, eble tamen vi visitos nin, pensu pritio. Ni dankas pro cio, hotep vi estas exter ordinara homo, hotep. Mi pensas privi mian tutan vivan kun danko. Mi dankas, ni dankas. Suficias, ni hastas. Lasu min eliri la lasta, porque mi schlosu la pordon. Malanta la pordo estas corridoro duone lumigita per fenestreto. Attendu, porque viei oculoi al cutimigiu al la taglumo iom post iom. Curagion! Pensu che nevidebla forto ia protectas nin cae amas nin. Ec, ec! Anita caburas en la charumo ca estas covrata per lit ducoi. Anche liras cun la charumo. Radames vindas sian capon ca eliras cun la corbo. Hotep prenas la sacon ca eliras la lasta post ciam li estindas la lampoin.